الله عليه وسلم يفعله لم أفعله Kaže Mohamed ibn Sirin, rahimehullahu ta'ala, dočekali smo Enesa ibn Malika kada je došao iz Šama, pa smo ga sreli kod mjesta koje se zove Ainu Temr, pa sam ga vidio da klanja na svome magarcu okrenut lijevim bokom prema Kjabi, pa sam mu rekao, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible. Pa je rekao da nisam vidio poslanika sallallahu alejhi ve da tako čini, ni ja ne bih tako činio. Autor je spomenuo ovaj hadis treći u poglavlju okretanja prema kibli. Spominjali smo prvi hadis i drugi i ovaj treći. U prvom hadisu je hadis Ibn Omara, ako se sjećate, u kome kaže Ibn Omar, klanjao je poslanik sallallahu alaihi vseleme na file na svojoj jahalici dok je bio na putu. Kod god da se okrenula jahalica. Pa i ovome hadisu spominje šta? Klanjanje mimo pravca kible. Ali u drugom hadisu je autor spomenuo promjenu hadis u kome se spominje šta? Promjena kible iz pravca Šama u pravac Meke. Zar nije bilo preče da se, ovaj hadis spomene nakon hadisa Ibn Omar? Zato što jedan i drugi govori o čemu? O namazu putnika na jahalici mimo pravca pa je bilo preče da ova dva hadisa dođu jedan do drugog i da nakon toga dođe treći hadis koji govori o čemu? promjeni kible, je tako? To je bilo preče, znači taj bi poredak bio, taj bi poredak bio precizniji. Enes ibn Sirin, koji je bio uz Enesa ibn Malika, njegov sluga, njegov stalni pratilac, rođen je zadnje godine Osmanovog hilafeta, Kaže se da su ga donijeli Enesu ibn Maliku, pa da mu je dao svoje ime Enes i da mu je dao nadimak Ebu Hamza. A Ebu Hamza je nadimak čiji? Enes ibn Malik. Pa mu je dao svoje ime i svoj nadimak. I umro je 120. iđeske godine. Kaže Ibn Ma'in, najbolja djeca ili najbolji prenosioci od Sirinove djece je Muhammed. Muhammed ibn Sirin, poznati tabin. To tako često spominjemo koga? Muhameda ibn Sirina. Znači, njega često spominjemo i on je naj ovaj od Sirinove djece. Potom dolazi Enes ibn Sirin, kaže Jahja ibn Ma'in, poznati učenjak za njega, la se bihi. Kada hadijski učenjaci kažu la se bihi, to znači da je hadis dobar. Osim kada kaže Ibn Ma'in la se bihi, on misli da je ravija vjerodostojan. To je njegova posebna terminologija koga se ti, koja se tiče koga? Jahija ibn Ma'ina. Što je njegova posebna terminologija vezana za njega, pa kada se ocjenjuju hadisi, to je neophodno poznavati da znaš na kom je stepenu šta određeni, na kom je stepen određeni hadis. La ba'se bihi ili lejse bihi su dvije slične, znači dva slična izraza, iako je kod hadijskih stručnjaka jača prva sa la negacijom nego sa lejsa. Dalje, Mabed ibn Sirin je sin čiji? Sirinov, brat Enesovi i Mohamedov, ali je bio, neki kažu, slab ravija, dok su drugi prihvatali njegove hadise. Potom imamo Jahja, Jahja ibn Sirin, koji je bio slab prenosioc, a neki ga isto smatraju pouzdanim. Imamo Kerime i imamo Hafsu koja je bila bolja od nje, od Kerime. To su dvije šta? kćerke Kerime bintu Sirin i Hafsa bintu Sirin, to su dvije kćerke. Hafsa je bila pouzdanija od koga? Od Kerime. Kaže imame Zahebi u svome dijelu mi zanulijati etidal, nije nikada u istoriji Islama potvrđeno da je žena slagala na poslanika sallallahu da je hadis. Znači to nije šta zapamćeno. I to je odlika ženama koje nemaju muškarac. Znači da nikada nema, žena koje su šta? Lažovi. Da su lagale. Nego može biti slabo pamćen, ali nije bila šta? Lažov. Tom odlikom ovaj su se istakli muškarci. li Kako je to kako odlika? Žene nisu, znači, nikada lagale na poslanika, sallallahu sallam. Ajnu Temr je mjesto gdje su poginuli mnogi ashabi poslanika, sallallahu alaihi Himar je u arapskom jeziku magarac, a za žensko se kaže, za ženku se kaže etan. Etan to je ženka. Kaže, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible. Kada ga je pitao Enes, i kada mu je rekao, vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible, pitao ga je znači o načinu okretanja prema odnosno o načinu okretanja u namazu, ni u čemu drugom, o načinu klanjanja i slično tome. Kaže Dare Kutni da nije potvrđeno da je poslanik s.a.v. ikada klanjao na magarcu. Da je ovo greška od nekog od ravija, što se spomenu nekim hadisima, to je, kažu, postupak koga? Enesa ibn Malika. On je to činio. I kažu da su neke ravije koje to prenose da su pogriješile. No međutim, kaže Ibn Hajar Raskalani da bilježi imam Eserađ u svome musnedu, a taj musned je izgubljen, da je Enes ibn Malik vidio poslanika sallallahu da klanja na, na magarcu. I to potvrđuje potvrđuju još neke verzije tako da ne bi smetalo znači potvrditi da je poslanik s.a.v. klanjao i na magarcu. Pogledajte samo pretiznosti muhaddisa. Koliko raspravljaju, kakve veze da ima da li je poslanik s.a.v. klanjao na magarcu ili klanjao na, na devi ili na konju i tome. Klanjao je na čemu na jahalici, jel tako? No međutim ne dozvoljavaju ni jedan harf da prođe, a da ga dobro ne provjere i ne prenese se njegov sunnet sallallahu sallam onakav kakav šta? Onakav kakav jeste. Pa su znači zbog jednog harpa bili spremni da oputuju na krajnji istok ili krajnji zapad da se uvjere nešto da li je potvrđeno od poslanika sallallahu alaihi vseleme ili nije. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno klanjati na pilu namaz mimo pravca kible, kao što smo spominjali u hadisu Ibnu Omara. I dokaz da je dozvoljeno klanjati na magarcu, iako u ome hadisu nije pojašeno podrobno način znači klanjanja. Već je došlo kod imama Malika u njegovim uveti da je činio ruku i sržde pokretima svoje znači glave ali nije glavu spuštao ni na šta. Znači kada se klanja na jahalici, ovo je bitno. Danas su jahalice drugog oblika. Kada čovjek klanja u autu, neće glavu spustiti, na na volan. Ne zato što može zaspati, pa napraviti belaj. Nego zato što može šta? Zato što radi suprotno sunnetu nego znači povija tijelo, ali ne stavlja glavu ni na Kao čovjek koji kada klanja na stolici, ne stavlja ruke ispred sebe ovako, nego znači drži ruke na koljenima svojim i pokretima glave klanja. A neće znači staviti ispred sebe jastuk i činiti seždu na jastuk, to je pogrešno nego znači spusta glavu koliko može, a na jahalici neće spustiti. Jer Enes ibn Malik mogao na jahalici spustiti glavu do, jahalice same, bilo na sedlo ili na jahalicu. No međutim, nije to, nije to činio. Kada je upitan o tome, rekao je tilke, rekao je Malik, kaže, Ibn Enes kaže, o tilke sunnetu salati ala dabbe. To je, kaže, sunnet kada se klanja na jahalici, da se tako klanja. I iz ovoga hadisa neka olema zaključuje da je magarac čist i da je njegov znoj čist jer čovjek koji na njemu jaše teško je znači da jaše da ne dotakne šta nešto od znoja ili slično tome pa kažu magarac je čist <clears throat> možemo postojećemo ko Bog da postojećemo kad završimo sa hadisom I ovome Hadisu je dokaz da se trebamo vraćati uvijek na postupke poslanika sallallahu alaihi wasallame i da, da iz njih znači, uzimamo način znači, obavljanja obredoslovlja. I pogledajte ovdje kako je odgovarao Enes ibn Malik. Šta je rekao? Da nisam vidio poslanika sallallahu alaihi da to čini, ne bih ni ja to učinio. Znači, odgovorio mu je postupkom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa to su najljepši znači odgovori za razliku znači od toga da odgovaramo ja ne vidim u tome nikakve smetnje, šta ima loše i slično tome, nego kažemo tako je čini oko poslanik sallallahu alaihi wa Kao što je pitala Muaze, kada je pitala Ajše zbog čega mi moramo napostiti kada smo u hajzu, a ne moramo naklanjati propuštene namaze. Pa kaže, jesi li ti harurije to ti, jesi ti, kaže, haridžika. Nisam, kaže haridžika, ali pitam. Kaže, tako je bilo vrijeme poslanika, sallallahu alaihi Naređeno nam je bilo da napostimo, a nije naređeno bilo da naklanjamo. Pa je odgovorila čime? Surnetom poslanika, sallallahu alaihi wa alihi i ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno čekati putnika kad dolazi da iziđeš pred njega. Je tako? Da iziđeš pred putnika. I dokaz je u njemu da je dozvoljeno pitati kada vidiš nešto da radi neko što je mimo tvoga običaja ili adeta ili tvoje spoznaje da ga upitaš zbog čega to radi tako kaže šta kaže Enes ibn Sirin vidio sam te da klanjaš mimo pravca kible pa kaže mu Vidio sam poslanika, sallallahu da je tako činio. I u njemu je dokaz da učenik kada vidi nešto od svoga učitelja, da treba, što mu je nejasno, da treba šta? Pitati. Treba pitati zašto i kako. Ne kao što kažu oni koji su stupili od sunuta poslanika, sallallahu budi, kaže, ispred svoga šeha kao mejit ispred onoga koji ga gasuli. Ako god da te okreće, ti nemaš pravo da upitaš ni zašto, ni kako. To je pogrešno. Jer treba se poučiti, znači, ispravnom vjerovanju. I treba se poučiti ispravnim propisima. I što čovjeku nije jasno da upita. I u ovome hadise je dokaz da treba odgovarati sa, sa argumentom. Argumentovano da se odgovara jer u to je sve vezano za, zašto? Za argument. I kada bi ashab nešto prenio, a suprotno tome radio, u čemu je pouka? Onome što prenosi ili onome što radi? Molim? Što prenosi, on je jedno prenio, a suprotno tome radi. Možda je to njegov štihad. Možda misli da je određeni propis dokinut. Uh, no međutim, pouka onome što je prenio, a ne onome što je radio. I u ovome hadisu isto tako dokaz da kada čovjek osuđuje nešto, treba osuditi na lijep način. Kaže mu, što, e, ibn Sirin, vidio sam te da radiš tako i tako. Znači, na jedan lijep način je to šta? Blag način je to osudio ili pitao o propisu koga ne poznaje. Pa znači čovjek treba uvijek prilaziti, ili koliko čovjek braće da učio, koliko da znao, uvijek neka mu se sitnica podkrade da je ne zna i da nije za nju čuo. I najveća ulema. Ibnul Kajim kaže u svome dijelu Zadul Mad, kaže nema u sunnetu dokaza da se poslije rukua treba kazati Allahumme rabbena wa lekel hamd, da se spoji između Allahumme i ve. Posle rukua možemo kazati Rabbena lekel hamd, Rabbena wa hamd, Allahumme Rabbena lekel hamd i ostala je četvrta Allahumme Rabbena ve lekel hamd. Da spojimo između čega? Allahumme i ve. Znači da kažemo Rabbena lekel hamd, Rabbena wa hamd, Allahume rabbena lekel hamd ispravno. Ali četvrto Allahume rabbena ve lekel hamd kaže to nije došlo u sunnetu. No, međutim, taj hadis bilježi Buhari u svome sahihu da se kaže Allahume rabbena wa lekel hamd. Ibnul Kajim, znači imam imama, kaže, a hadis gdje? U Buhari. Čovjek može zaboraviti. čovjek može zaboraviti. Ibn Hajar Vaskalani kaže, kada je došao hadis, ko pređe ispred panjača da zna alejhi, leu ja'lemu ma alejhi, kada bi znao šta je na njemu, čekao bi 40. Nema nigdje šta je na njemu od grijeha. Ta riječ minel ism nema. Ibnu Hajar u Fethul Bariju kaže to nema nigdje, to ne postoji, no međutim kada je pisao svoje dijelo Bulugul Maram, napisao je tamo Minel Ism. Kaže šejh Salman Lauda, vratio sam se, kaže, na manuskript koga je pisao Ibn Hajar svojom rukom. I napisao je tamo šta? Minel Ism. Od grijeha. A u Fethul Bariju kaže tog dodatka nigdje nema ko je to ubacio u hadis. Pa čovjek zaboravi, ne zna, previdi. Koliko god znači da znao, uvijek se desi nešto znači što ovaj što propusti. Tako da treba upitati za određenu stvar na lijep način šta je argument, šta je dokaz, a nikako da smatra ono što je on naučio da je to vjera i da se tu zaustavlja, zatvara se krug šarijata i mimo toga nema ništa. To je najveća greška. I greška slična njoj jeste da čovjek smatra da je ispravno ono što je on čuo, što je naučio. Nema mogućnosti da to bude šta? Pogrešno. Ili smatra da je ispravno i preferirajuće mišljenje ono što je prvi put čuo. I to je čudno. Ti si mogao čuti jedan pa da se vratiš, pa ponovo vratiš na drugo mišljenje, pa ne mora znači znaš da je ispravno ono što si prvi put čuo. Pa tako čovjek kada vidi stvar da neko čini što ne zna ili ne poznaje da upita, vidio sam čini što je to, šta je dokaz. A ne da uzima sebe i svoje postupke kao mjerilo čega islama. Ja sećam jednom, smo prilike sjedili s jednim imamom, jedan prisutni koji je malo onako ovaj, pod čokom malo više nego što treba, kaže kompjuter je haram. Kaže ovaj imam, kako haram? Pa kaže haram, tako. Kaže kako može biti haram, ja imam kompjuter u kako može biti haram? On je sebe uzeo zašto? Za, za mjerilo. Znači on šta, ova, njegovi postupci su mjerilo islama. I ono što on čini ne može nikako biti pogrešno. Kakve veze što imaš što ti imaš kompjutor? Ako ima dokaz da je haram, nema dokaza naravno. Međutim, ako ima dokaz da je haram, to nema veze što ti imaš kompjuter u svojoj kući, to ne mijenjalo propis. Pa ne smije čovjek sebe znači uzeti za mjerilo. Neko ako ne znaš ili ako nije kazano, treba pitati, jer Postoji, možda postoji hadis daif, možda postoji mišljenje kod islamskih učenjaka, možda postoji praksa selepa, možda, možda, možda. Stoga čovjek ne treba žuti šta da usudi određeni postupak. I koliko puta ljudi znaju doći kažu, ovaj, evo kaže, vidite, kaže, ovaj bidat koji se čini. Nije to bidat. To, može biti po određenoj pravnoj školi da je tako. Mu uči i kamet i kaže, kad kameti salatu, kad kameti salat, ima više Allahu ekvar. Kažu, pogledajte bidata. Po sunnetu poslanika, sallallahu sallam, treba se poručiti i kameti i donijeti se tekbir, tačno. No, međutim, po hanepijskoj pravnoj školi ima mišljenje da imam donosi tekbir prije nego što mu jezin završi sa i kametom. Pa ljudi koji rade po pravnoj školi i slijede jedan mesec, to za njih nije novotarija. To bi bila za tebe novotarija koji znaš sunnet i koji poznaješ da, da je to suprotno onome što je radio poslanik sa No međutim, ljudi koji slijede mesec i koji su to naučili tako, za njih to neće biti novotarija, oni će imati jednu nagradu zbog promošenog ištihada. Tako da čovjek znači ne treba suditi i osuđivati, trčati sa osuđivanjem, jer kod određenih islamskih učenjaka znači ovaj, e, je li postoje mišljenja koja su iznimna, a ljudi koji ne poznaju Kur'an i Sunnet ne mogu sa sobom, oni su dužni da slijede učenjake. Ne mora biti jedan pona osob, no međutim dužni su da slijede i da pitaju učenje. Tako da čovjek treba znači kod ovoga ovaj uvijek zastati, ne treba žuriti sa osuđivanjem stvari koje smatra da je da je bidat. Ovim smo završili poglavlja, znači okretanja prema kibli i nakon toga nam dolazi poglavlje a, babu wa ahkamuha ili babu sufufi u ahkamiha, pa ćemo inša ta'ala, govoriti o tome u našem narednom druženju. Moja će Allah tabaraka da nas uputi na pravi put i da nas pouči sunet poslanika sallallahu alaihi wa sallam.